بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نَشْرُ من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً ماذا كنتم تعملون فوقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون हाणे आयतूं पढ़ूं पिया सूरत नमल जूं सूरत नमल जी आयत अदा वकल कौल या ॿियासी नंबर आया ऐं टियासी नंबर आयात पर ॾिसूं नाशर मिन में फौजनि में कज़ब बि आया तिना फहम यू ज़बून अशर जे ॾींहुं उन क़ौमनि मज़ा जिन कूड़ो कयो पैगम्बरनि खे क़ुर खे उन मां फौजूं आणींदासूं ऐं फम यू ज़बून पोइ टोला करे बीहारिया वेंदा हथा जाऊ जॾहिं हू पहुची वेंदा हुते पोइ हुन हताइदा जाऊ काल अलाह ताला हुननि खे चवंदो या फ़रिश्ता हुनखे चवंदा काल अकज़ब तुम बि आया थी अलाह ताला चवंदो हुनखे मुंहिंजे आयतुनि खे तव्हां कूड़ ते कयो अलाह सलाहल यार ॾिसो छा आहे तव्हां कज़ब काल अकज़ब तुम बि आया थी मुंहिंजे आयतुनि खे कूड़ ते कयो لا حول ولا قوة إلا بالله ولم تحيطوا بها علما ऐं तव्हांजो इल्मु हुनजो अहातो नथे कयो हुनखे घेरियो कोन थिए यानी जेका ॻाल्हि हुई तव्हांजे अकुल खां मथे फाम खां हथे अदराक खां मथे तव्हांजो इल्मु हुनखे अहात अहात अहातो कोन कयो घेरियो कोन यानी हुनजे you you are not able to cover all the knowledge even discover या कवर मतिलबु कवर अप सॼो हुनखे बहरो सॼी ॻाल्हि सम्झी तव्हांखे सम्झी कोन थिए सूरत आयतुल कुर्सी आहे हुनमें अलाह ताला चए थो त पंहिंजो घेर अलाह ताला जेको आहे सो ई घेर सॼा इल्मु सॼी वञी सॼी इल्म जेके आहिनि से अलाह ताला जे हथ में आहिनि जो फरमाए त वला युहीतून बि शेमिन इल्म ई वला युहीतून वला युहीतून ऐं ऐं नथा घेरो कनि बि शेमिन इल्म ई हुनजे इल्म यानी अलाह जो जेको इल्मु आहे उहो कंहिंखे ख़बर कोन्हे हाणे इल्मु जेको आहे सो डिवाइडिड आहे यानी असां कंहिंखे थोरो थोरो आहे हाणे जेके मसलनि डॉक्टर आहिनि डॉक्टर ॾिसो त हाणे डॉक्टरी जो हिकिड़ो इल्मु आहे मतिलबु मेडिसिन जो वॾियूं वॾियूं वॾियूं वॾियूं ब्रांचिस हाणे थी वियूं आहिनि अॻे हिकिड़ो ई त बि हो मसलनि पंहिंजो छा चइबो बिने सीना या वलाणो या तीरो गैल जालीनोस वलाणो पर हाणे इल्मु जेको उन ई साॻे सेक्शन मंझि मिसाल हार्ट जा हार्ट जा पंजाह मुख़्तलिफ़ सेक्शन लाइ केतिरियूं मुख़्तलिफ़ सेक्शन्स आहिनि पैथालोजिस्ट आहे हू बि वरी रुगो ॾिसे थो ई हुन ॿियनि जो कमु वरी जेकॾहिं चओ बाबा ॾंदु मुंहिंजो चयो उहो ॾंदनि डॉक्टर वटि वठी ईंदो मूंखे डॉक्टर इनाज साहिबु या वरी चवंदो हू फलाणी शइ त वरी ॿिए वटि चए बाबा हुन वटि वञु ऐं खुदि ई पंहिंजे ई सेक्शन में केतिरियूं हुन जूं वधीक सेक्शनूं आहिनि सभु सेक्शन्स आहिनि पोइ चवंदा बाबा असां कंसल्ट था कयूं हिन ॿिए माण्हू खां माना हुननि खे सॼी ख़बर कोन्हे पोइ चवंदा असां बसि रुगो हिन ज़रे ते असां स्पेशलाइज़ कयो आहे बसि असां इन जी ॻाल्हि मायूं मतिलबु त माण्हू जो इल्मु जेको आहे सो छो जो सॼी ॻाल्हि खे कवर करे जो डॉक्टर अहिड़ो हुजे हाणे पाण वटि त डॉक्टर बि कोन्हे वीचारा ॿाहिरि सिंध में पोइ जेको मूं मुंहिंजो ठग जेको आहे हथु अचो वञे हुनखे पोइ अचो वञे हुनखां दवा दवाऊं वठनि पोइ हू वेठो करे पोइ असांजे ॻोठ में बि आहे हिकिड़ो डॉक्टर सहाली चवंदा अञा बि अलाह कंदो चहिरो हूंदो पर ॿिया बि घणा माण्हू वीचारा हणियो सुई मार माण्हूअ खे मारे छॾनि बसि पर केरु पुछे हुते त पुछण वारो बि कोन्हे को अलाए केरु आहिनि ॿिया डॉक्टर इहे हू पोइ सॼो मतिलबु थी वियो जेको बि कमु करे सघो कनि त सो पियो थिए पर मतिलबु त स्पेशलाइज़ेशन आहे माण्हूअ जे इल्म जी हाणे त ॻाल्हि मूंखे अल्लाह जो इल्मु जेको आहे सो वॾो आहे ऐं जेके अलाह जे मतिलबु हिन दुनिया में ई इल्मु आहिनि उहे वधनि था पिया एक्सपांड पिया थियनि ऐं अचनि पिया ऐं ॾिसनि पिया हाणे सो इहो ग्रेविटियूं ऐं पुराणियूं ऐं इहे ऑर्बिट में ईअं थिए थो ऐं मतिलबु इहा सॼी ॻाल्हि जेका हाणे मतिलबु त माण्हुनि आहिस्ते आहिस्ते मालूम कनि पिया माण्हुनि खे ख़बर पई पए हाणे हिते उहा ॻाल्हि अलाह ताला फ़रमाए थो त वलम तुही तुखी तूं बिहाज़ा कुनथुम तामलुनि तामिलून हाणे क़यामत ॾींहुं पुछियो वेंदो हुननि खां त तव्हांखे त इल्मु हो कोन पोइ तव्हां कूड़ो थिए कयो मुंहिंजे आयतुनि खे त हाणे हीउ ॾिसो हीउ छा आहे हाणे मूंखे ॿुधायो तव्हां इहो जेको कयो थिए उन वक़्तु जेको हेॾो हथु ऐं वॾो गुरूर ऐं इहो ऐं चयो त असांखे सम्झ नथी अचे सम्झ में इन करे आहे हिकु कान का ॻाल्हि त उहा छा आहे हाणे ॿुधायो तव्हां छा कंदा हुआ वाज़ा कुन तुम अमा अमा ज़ा कुन तुम तव्हां महिल छा कंदा हुओ जो मतिलबु तव्हांखे सम्झ में कोन ईंदी आहे कूड़ बि माना कूड़ो थिए कयो पियो खे वकाल कौल अल पोइ वाक़ि थींदो हुननि ते कौल अलाह ताला जो वाक़ि थींदो माना हुन ते हक़ु थी वेंदो हुननि ते ऐं पंहिंजो उहो थी गुज़रंदो इन करे जो ज़ुल्म कयूं पंहिंजे पाण ते ज़ुल्म कयूं ज़ुल्म माना हिकिड़ी ज़ुल्म जेको आहे सो माण्हू जीअं ॿिए कंहिंखे टॉर्चर करे ऐं ज़ुल्म करे इहा ॿी ॻाल्हि पर जेको अलाह ताला जे इल्म खां इन राफ़ी करणु हुनखे कूड़ो करणु पैगम्बर खे कूड़ो करणु इहो पंहिंजे पाण ते बि ज़ुल्म आहे ऐं हुन मतिलबु त पैगम्बर ते बि ज़ुल्म आहे हिकिड़े लिहाज़ खां मतिलबु इहा हिकिड़ी ॻाल्हि पर हाणे इहो साॻी क़िस्म जी आयत ભગનંદન તી આ રેડિયો આ તું બસુરત યુનસ મે આ સુરત યુનસ મે યુનસ મે અલ્લાહ તઆલા ફરમાયો તો ઈ ચૌનારી કિતાબ જો કોલોય પેગમ્બર જો કોલો આ જો ઠાયો આ પન જો અલ્લાહ તઆલા ઉનકે ચેલેન્જ કરે તો ચેતો જે કે તઈ જલામ યકુલો ઇફતરા સમજી રાય ઈ ઇફતરા કયો ઠાયવા જોડો આ અલ્લાહ તઆલા કુલ ફાતુ બસૂરત મિસલી બો એને જડી કા સુરત એને જેડી ઠાય દેખાર્યો સાકે वॾा उहो माने सता तुम बिंदू इन कुन साध कनि सभिनी खे सॼो जेके तव्हांजी इस्तिता रखंदा जेके मदद करे सघनि हुन सभिनी खे सॼो ऐं सभई मिली सॼी मिली गॾिजी ऐं ठाहियो हिकिड़ी सूरत अहिड़ी जेका मोहम्मद मुसवासल आसम ते लथी आहे पर तईं चयो त हिन जोड़ी आहे हिन ठाही आहे हिन ईअं मिड़ी हथ हथ जी हणी छॾी आहे त पोइ तव्हां वारो कयो तव्हां ठाहे ॾेखारियो असांखे इन कुन तुम सादकीन जे सचा हुजो हाणे उते फ़रमाए थो बल कज़बू बल्कब युही तू बे इल्मी पर हुन कूड़ो कयो नबी पाक यूनिस अलाम खे या नबी पाक ॿिया जेके बि नबी हुआ हुन ज़माने में त उन्हनि खे कूड़ो थिए कयाऊं इन करे जो बेमालम युही तू बे इल्म ई हुननि खे इल्म जे अहातो कोन थिए कयो हुननि ॻाल्हियुनि हुनखे सम्झ कोन थिया आहियूं त आख़िर जी ॻाल्हि थो करे उथण जी ॻाल्हि थो करे मिटी थी वेली उहा कीअं वरी सुजाॻ वरी थींदी वरी जहिड़ी थींदी वरी हुनखे कीअं हिसाब किताबु वठिबो इहे सभई ॻाल्हियूं जेके हुनजे इल्म में कोन थिए अहातो हुननि जे इल्म नथे कयो हुन हुननि जो इन करे हुनखे कूड़ो थो कयूं वलमा ऐं हुनजी तावील हुन ताईं अञा पहुती कोन हुई अञा अञा पहुती कोन हुई माना हिन धरती ते ई को ज़मानो अहिड़ो ईंदो जंहिंमें इहे तहवीलूं ई पहुचंदियूं माण्हुनि जे ज़हन ते त हाणे जीअं ॾिसो जीअं साइंटिफिक जीअं एडवांस करे पई असां इस्लाम जी कंफ्रंटेशन साइंस सां न आहे जो यूरोप में साइंस आई त हुननि में जेके बाइबिल में जेके कूड़ियूं ख़बरूं लिखी छॾियूं आहिनि त उन्हनि खे ॼण हिकिड़ो चैलेंज थिए थियो त उनजे करे जेके रिलीजियस माण्हू हुआ उन्हनि चयो त न इहा बि ॻाल्हि कूड़ी इहा बि ॻाल्हि कूड़ी इहा बि ॻाल्हि कूड़ी तव्हां जेके साइंस साइंस जा जेके हक़ाइक जेके माण्हुनि खे पेश कया साइंसदाननि त हुननि खे कूड़ो असांजे जेको इस्लामी दुनिया में कंहिं साइंसदान खे कोन चयो तूं कूड़ थो करीं त पर हुननि जॾहिं को न्यूटन की फलाणो टीरो मटी पोइ हुनखे या त मारे थी छॾियऊं या त साड़े थी छॾियऊं हुन माण्हू खे या त हुन रिकांत थिए कयो महाराज मूं बसि कूड़ कयो मूं बसि ॻाल्हायो बसि मूंखां ग़लती थी वई आहे माफ़ी थो वठां पर फलाण फलाण पर असां वटि मुस्लमान जेके साइंसदान हुआ जंहिं वटां इहा साइंस यूरोप में पहुती ऐं इहा ॻाल्हि जेका हू कनि कोन था त उहा जेका उन्हनि खे कंहिं बि कोन चयो तूं भई हीअ ॻाल्हियूं छा थो करीं हीअ क़ुर में कोन क़ुर त चयो भई फुल अफलाए त दब न क़ुर त दबुर छो नथा कयो मतिलबु हक़ाइक़ु पेश कयो भई जेके हक़ीक़तूं थियूं थिए पे ज़ाहिर पई थियूं त उहे उनखे रद्द कनि ते कयो मुस्लमाननि त मुस्लमान वटि ॼण कंफ्रंटेशन कोन हुई जेका यूरोप में हुई साइंस ऐं रिलीजन जी हुन किताबु लिखियो आहे ड्रेपर या कहिड़े माण्हू उहो किताबु आहे कंफ्रंटेशन या conflict between religion and science वग़ैरह उणिवीह सौ हिकु में या कॾहिं हुन खां अॻु में किताबु लिखियो अथसि हुनजो तर्ज़ुमो बि कयो उर्दू में वीचारो असांजो उस्तादु हुन मूंखे ॾिनो पढ़ण जे लाइ पंहिंजो उर्दू में अॼु खां वञी उणिवीह सौ पंजाहु सतवंजाहु अठवंजाहु जे ज़माने में उहो किताब जो उर्दू में तर्द थियलु पर उहो किताबु आहे हाणे इंटरनेट ते ड्रेपर जो कंफ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन ऐं अहिड़े क़िस्म जो को नालो हूंदो त मतिलबु त उहा हुननि वटि कंफ्लिक्ट हुई असां वटि कोन हुई त हाणे हिते अलाह फल ताला फरमाए थो हिननि ते अञा तावील आहे ई कोन्हे माना उहे अकाक जेके आहिनि से अञा पहुता कोन रसूल रसुलसला जे ज़माने में ई या हिन खां अॻु में या पोइ कदायल कदालिक लिख कज़बल लदीन में कबले में अहिड़े नमूने सां अॻियां जेके माण्हू हुआ तन खे बि छो जो तावील ख़बर न हुई अलाह जे इल्म जी गहिरो नथी कयऊं इन करे हुननि बि कूड़ थिए कयो पैगम्बरनि खे कदालिक कज़बल कई फॉलमस में उणेतालीह आयत ऐं पंहिंजीतालीह आयत आहे अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं आयतूं क़ुरशी में हिन मक़सदु हिननि जो इहो आहे त हिननि जो इल्मु जेको आहे एतिरो कोन्हे हाणे जीअं इल्मु वधंदो थो वञे भई ॾिसण में अचनि थियूं जेके शयूं आहिनि हींअर अॻे ग़ाइबु हुयूं हिन नेकेद आहे खां अखि जेका उहा नथी ॾिसी सघे पर पोइ हिननि शयुनि सां ॾिसी सघनि थियूं पोइ इहे सभई घणियूं ॻाल्हियूं मतिलबु हाणे असां ॾाढा वॾा साइंसदान कोन आहियूं पर जीअं साइंस साइंसदान ऐं इल्मु हूंदो हुनखे क़ुर जो इल्मु हूंदो हिन मज़हबी लाड़े वारो माण्हू हूंदो मतिलबु उहो सम्झंदो वेंदो सम्झंदो वेंदो जीअं अर्ज़ु कयोसीं त एम्प्यूरोलॉजी जो इल्मु जेको आहे हाणे हिनखे ख़बर पइजी वई या जेके पंहिंजी माखी मञा जेके फ़ाइदा अलाह ताला चयो त माखी जेका आहे सा इंसान ज़ात जे लाइ फ़ाइदे वारी आहे सम्झो त शफ़ा नास शफ़ा आहे किथां खीर थो निकिरे ॾिसो इहा बि ॻाल्हि त खीर थो निकिरे बै न फ़र्श वधमि पंहिंजे गोबर ऐं रत जे विच में खीर जी नाली थी निकिरे हाणे कहिड़ी ख़बर कहिड़ी आहे खीर जी नाली कहिड़ी आहे रत जी नाली कहिड़ी आहे पंहिंजो गोबर जी नाली पेशाब जी नाली ऐं पंहिंजो छेणे जी नाली किथे किथे आहे उहा कहिड़ी ख़बर हुई मतिलबु माण्हू खे त ख़बर कोन्हे मतिलबु त पोइ अलाह ताला क़शी में चयो त खीरु जेको निकिरे थो जानवर या उहो बैन फर्स वध दम उहा जेको आहे ऐं लज़त लिशॉरबीन पीअण जे लाइ ऐं अलाह ताला हुनखे जॾहिं चयो त लज़ीज़ आहे सुठो आहे त हाणे वरी माण्हू चवनि पिया खीरु न पियो हीअं न करियो खीर में जे हीअ आहे फलाणो आहे हाणे माण्हू मूं खे ॾिठा चए फलाणी बि शइ न खाओ फलाणी बि शइ न खाओ फलाणी बि शइ न खाओ मूं चवां हर शयूं न खाऊं पोइ वरी पथर खाऊं छा मिटी खाऊं छा खाऊं माना का बि शइ न खाओ न को लूणु वारी काई शइ खाओ न को भई शुगर वारी काई शइ खाओ न को का हू शइ खाओ न को कुझु बि न खाओ अड़े भर छा खाऊं पोइ लाइ त अहिड़ा मतिलबु मूं पढ़िया आहिनि हीअ बि न की बि ख़राबु हीअ बि ख़राबु हीअ बि ख़राबु सॼी अला ताला जूं नेमतूं आहिनि उहे पंहिंजे पंहिंजे क्वांटिटी में पंहिंजे हिकिड़ो बैलेंस अंदाज़ में खाइबियूं त उहो न्यूट्रिशन तव्हां लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि जेकॾहिं एक्सस में काबिशी खाइबी त हुन मां नुक़सानु हूंदो एक्सेस मां लूणु खाइॿो त हुन मां नुक़सानु थींदो एक्सस मां शुगर खाइबी त हुन मां नुक़सानु थींदो पर पंहिंजे बैलेंस में शुगर न हूंदी त तव्हांखे वरी शुगर जे घटिताईअ जी बीमारी थी पवंदी मतिलबु बैलेंस करिणो आहे उहा ॻाल्हि जेका असां इल्म जी मतिलबु माण्हुनि खे अॻु में ख़बर कोन हुई पर ताला जेका चई आहे या अॻ में बि जेके हलाल ऐं आराम जूं असां अर्ज़ु कयो पंहिंजी किताबनि में त योगो अल्ला ताला खे को फ़ाइदो या नुक़सानु कोन्हे त तव्हां सूअर खाओ या शराबु पियो या फलाण करियो या ॾेढर खाओ या कुतो खाओ या ॿिली खाओ अलाह खे कहिड़ी परवाह आहे जेकी वणेसि खाओ पर अलाह ताली हीअ तव्हांजे लाइ त इहे भाई पाक शयूं खाओ त इहे भई पाक शयूं हीअ आहिनि ऐं हीअ ख़राबु शयूं आहिनि हाणे मतिलबु कन में कहिड़ी बीमारियूं कनि में कहिड़ियूं बीमारियूं भई जेके सूअर खाइण वारा आहिनि उन्हनि खे अलाए कहिड़ियूं कहिड़ियूं बीमारियूं थियनि थियूं उहो तव्हां किताब में ॾिसी ॾिसी सघो था इंटरनेट ते रुॻो लिखो त कहिड़ियूं बीमारियूं थींदियूं पंहिंजो सूअर खाइण मज़ा त तव्हांखे मालूम थी वेंदो हलियो भई जॾहिं अलाह ताला हुकुम करे छॾियो त इहा इन इनमें ख़राबी आहे माना हुनखे ख़बर हुई इंसान खे त ख़बर कोन हुई पैगम्बरनि खे ख़बर कोन हुई हज़रत मूसा अलाम खे ख़बर कोन हुई हज़रत नू अलाम खे ख़बर कोन हुई त अलाह ताला छो थो मना करे हिन फलाणी शइ खाइण खां इन करे मना थो करे जो अलाह ताला खे ख़बर आहे पंहिंजे इल्म जे मुताबिक़ त हिन मज़ा ई फलाणियूं फलाणियूं नुक़सान आहिनि जेको सूअर जेको खाए थो सो बेगरत थिए थो हाणे ॾिसो यूरोप वग़ैरह हीअ हू कहिड़ो गैरत कोन्हे भेण सां हुनखे त हीअ मुंहिंजी ज़ाल आहे हीअ मुंहिंजी भेण आहे मुंहिंजी धीउ आहे हीअ मुंहिंजो छा आहे हीअ मुंहिंजो छा आहे का ख़बर हुनखे कोन भेण सां हा मतिलबु हुनखे अहिड़ी बेग़ैरत आई बेग़ैरत आई जंहिं नमूने सां मार बि आहिनि पीअर बि आहिनि फलाणा आहिनि टीरा मटीरा सभु हाणे इहो जानवर ई बेग़ैरत आहे छो गॾिजी जेको आहे सो सेक्शुअल एक्ट जेको कनि था हिक ॿिए जे साम्हूं कुतो आहे उहो सभिनी खे ॿियनि खे डोड़ाए ऐं पोइ जेको आहे सो इहा ॻाल्हि कंदो जेको करणी अथसि हाणे अहिड़े नमूने सां मतिलबु के जानवर बि गैरत वारा आहिनि पखी जेके आहिनि ॿियनि खे डोड़ाए पोइ वरी पाण पाण हिकिड़ो थी बीहंदो त अहिड़े नमूने सां के पखी जानवर ई उहे गैरत वारा आहिनि के पखी जानवर जेके आहिनि बेगैरत आहिनि पोइ जेका ॻाल्हि मतिलबु त हुन में ॿियूं बीमारियूं बि आहिनि सूअर जूं पर ख़ासि मूंखे ज़हन में अची वई इहा ॻाल्हि ओचिती मतिलबु त हू गॾी जो गॾिजी ऐं पंहिंजो सभई इहो मलाखड़ो कंदा आहिनि पाण में सेक्शुअल एक्टिविटी जेका हुनजी त मतिलबु अहिड़ी क़िस्म जी ऐं ॿियो गोबर पंहिंजो गूं खाए थो सूअर जेको आहे ॿियनि जो पंहिंजो बि सॼो खायो चट करे छॾे हाणे उहा साॻी ॻाल्हि पई पंहिंजो थिए थिए त अलाह ताला फरमायो त रजिस ऐं नजिस शयूं न खायो पलीत ऐं ख़राबु जेके आहिनि ऐं हुनमें के बीमारियूं थींदियूं हुन सां हीअं थींदो हूअं थींदो पोइ इहो तव्हांखे ॼण ख़बर कोन्हे अलाह ताला खे ख़बर आहे त उहो पंहिंजे इल्म सां नवीअनि खे ॿुधाए थो नवीअ जेके आहे असांखे ॿुधाईंदो बाबा हीअ शइ तयब आहे पाक आहे इन करे हलाल आहे अलाह ताला हुकुम आयो त भई खाओ शयूं जेके तयब हुजनि जेके तव्हांजा अला अलाह ताला हलाल कयूं आहिनि इन सेंस में त हलाल जो फ़लसफ़ो जेको आहे सयो आहे त छो थो अगरि फलाण शइ छो हलाल आहे <clears throat> भई इन करे जो आहे तयब आहे त पाक आहे पाक आहे तंहिं करे हलाल पर जे कीअं पाक थी पाक थी हुन मां तव्हांखे को जिस्मानी या रुहानी को नुक़सानु मेंटल को नुक़सानु कोन्ह थींदो त इहो न्यूट्रिशन जेका बैलेंस जेकॾहिं हूंदी हाणे माण्हू चए पियो को त भई फलाण माण्हू हीअं बीमार छो था थियनि ॿार ॿार पैदा डिसेबल छा लाल थियनि भई हीअ फलाण हीअं छा लाल थो थिए भई उहो तव्हां हींअर न्यूट्रिशन वारो तव्हांखे ॿुधाईंदो त जेकॾहिं हुनजो माउ पीउ जेके आहिनि से जंहिं वक़्तु मतिलबु त इहो फर्टिलाइज़ेशन ॿार जी थिए पई अंदरि पेट में छा ॿार पैदा थियणु शुरू थो थिए या पोइ बि जेको हू खाधो खाए थी माउ या पंहिंजो जेको माउ पीउ जेके खाईंदा हुआ हुन खां अॻु में त उन जे हिसाब सां हुननि जी डेवलप थिए डेवलपमेंट थिए थी ॿार जी त भई हिन में हीअ उज़वा जेके आहिनि सही था थियनि हीअ उज़वा ख़राब थो थी वञे इन करे हुनमें फलाणी शइ जी डिफिशंसी आहे हीअ केमिकल जी डिफिशियंसी आहे या हीअ न्यूट्रीशन जी फलाणी डिफिशिशंसी आहे पर हाणे इहे मतिलबु वॾा इल्म आहिनि हाणे ऐं को एॾो एॾो आलमु कोन्हे पर मतिलबु त डिफेक्ट सां को ॿारु पैदा थिए थो त उहो इन सेन इन सेंस में थो थिए जो हुनमें जे उहा डिफिशंसी आहे खाधे जी पीते जी या पंहिंजे ॿियो जेके के एक्शन कयूं रसोल्ला साल फरमायो त अहिड़ो क़िस्म सां हीअं ॻाल्हि कबी त ॿारु पैदा जेको थींदो सो बे बेगैर थींदो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि त पोइ मतिलबु त इहो इहो थिए थो हुनजो असरु भई ऐं ॿार ॿार जेको डेवलप थो थिए जंहिं वक़्तु पेठ में तव्हांजे घर में कहिड़ो माहौल आहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियनि पियूं के क़ुर पढ़नि पिया के म्यूज़िक पढ़नि पिया के फलाकु कनि पिया के शराब पीअनि पिया के हीअ कनि पिया की जेको बि जहिड़े नमूने जो घर जो माहौल हुनजो हूंदो ॿारु जेको आहे सो उहो ॻाल्हियूं ॿुधे थो हुनजो असरु थिए थो हाणे साइंटिफिकली प्रूफ थी वियो आहे ॿारु पेट में आहे जे माउ जे पेट पेटां सिखी आयो ईंदा वाकई ॿारु जेको आहे माउ जे पेट पेटां सिखी थो अचे छो जो नओं महीना जॾहिं हिते आहे त हू ॿुधे थो पियो सॼियूं ॻाल्हियूं हुनजो असरु थिए थो हुन ते त इन करे जेका असांजा आलिम आहिनि बुज़ुर्ग आहिनि उहे चवंदा फलाणो ॿारु जेको आहे जॾहिं पैदा थियो त उहो अहिड़े हिसाब सां जीअं रोज़े धणी जे मुतलिक़ या ॿियनि जे मुतलिक़ त अहिड़ियूं मतिलबु इहे ॻाल्हियूं सही आहिनि इन करे जो उनजो घर जो माहौल उनजी वालिदा उनजो वालिद उहे जेके आहिनि अहिड़ी पंहिंजे परहेज़गारी पंहिंजो छा चइबो आहे उन सां ज़िंदगी गुज़ारण वारा ऐं उथणु विहणु वारा अहिड़ा त उनजो असरु थियो आहे ॿार ते जॾहिं ॿारु पैदा थियो आहे डेवलप थियो आहे माउ जे पेट में हुन खां पोइ जंहिं वक़्तु आयो आहे त घर जो हुनजो माहौल जेको हुनजो हुन ते असरु थो थिए उहो उहो अहिड़े नमूने सां उहो डेवलप थिए थो वॾो थो थिए ऐं पंहिंजो हेॾो असरु थो थिए भई तव्हांखे इल्मु न आहे हिन ॻाल्हियुनि जो तंहिं करे चयो हीअ भला फलाणो हीअं थी हीअं थियो थियो चव थो अलाह हाणे त ॻाल्हि खोड़ थी वई हली हाणे अॻिते था हलूं अलाह ताला फरमाए थो अलम यरो अलाहाए त ॾिसो कोन था त असां राति ठाही आहे राति राति ठाही अथऊं तव्हां जीअं आरामु कयो ला हलोलो को तिला विला हाणे दुनिया अहिड़ी पई हुजे राति ॾींहुं कमु लॻो पियो आहे ड्यूटी लॻी पई आहे ॿारहें बजे पियो आहे कमु ते वञे तेरहें बजे पियो कमु ते वञे पंद्रहें बजे पियो कमु ते वञे हाणे चोवीह बजे पियो कमु ते वञे सम्झो सभु ॻाल्हि लॻी पई आहे हाणे माण्हू केॾांहुं वञे सम्झो चए अला चयो हलकियो आहे या मूं कई ॻाल्हि में हा ऐं हिकिड़े ज़माने में शिफ्टनि वारे हुन में कमु कंदो हुओ निंड फिटी वेंदी भई हिकिड़ी शिफ्ट जेका आहे त ॾींहं जो हिकिड़ी वरी शाम जो वरी हिकिड़े दफ़े वरी राति जो माना माण्हू जो आरामु जेको आहे सो टुटी थो पए पोइ जेका निंड जेका आहे भई हिकिड़ी आदत थी थी वञे जिस्म खे त फलाणे वक़्तु कमु कबो त पोइ या त भई ठीकु आहे राति जो ॿारहें बजे खां कमु थिए ॿारहें बजे न वरी यारहें बजे यारहें बजे फलाणे सुबुह जो सते बजे सते बजे हिकिड़ो जेकॾहिं मुसलसिल ॻाल्हि हले थी पर जेकॾहिं हर हफ़्ते या हर ॿिए हफ़्ते जेको चेंज थींदो त हुनजो जिस्म जेको आहे सो हुन ते एडेप्ट न करे सघंदो त भई छा आहे हीअ छा आहे वरी हुनजो जिस्म वरी ॿिए नमूने वरी माना हिकिड़ो बुत में जिस्म में जेका आहे सा हिकिड़ी गड़बड़ थी वेंदी हली हिकिड़ो सॼो हुनजो जेको सिस्टम आहे अलाह ताला हिकिड़ो निज़ाम ठाहियो आहे हुनखे तव्हां डिस्टर्ब मतिलबु कयो भई जेकॾहिं तव्हांखे ॿार राति जी ड्यूटी आहे बसि राति जी ड्यूटी करियो ॾींहं जो पर पोइ ॾींहुं अलाह ताला सुम्हण लाइ कोन ख़ल कयो आहे हेॾे ॾींहुं वारा सुम्हो मिन उमल मोमिनून अक्सर उमल फासकून के आहिनि में वीचारा ह्यूमन राइट्स वारा इहे जेके अॼु ॾींहं ताईं हिन ॻाल्हि खे खणी अचनि त हीउ वॾो ज़ुल्म थियो उहे बि ख़ुदि पंहिंजे इन मुल्क जा आहिनि उहे नॉम चाम्स की उहे माण्हू आहिनि जेके हुननि जे पॉलिसीज़ जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं पॉलिसीज़ ते क्रिटिसिज़म कनि था ॿुधायो इन इहो राति जो सुम्हणु ऐं ॾींहं जो जेको आहे सो कमुकारु करणु इहो जेको इहो आयत आहे निशानी आहे तव्हां ॾिसंदो हिन मां भई ॾींहं जो कमु करणु राति जो कमु करणु हीउ करणु बतो सुबता कमु करणु हिन मां तव्हांखे नुक़सानु थींदो पाण त सम्झो या न सम्झो तव्हांजे हेल्थ ते अफेक्ट थींदो तव्हांजी एज पंहिंजे लांगेविटी ते या हिन ते हुन ते तव्हांजे ज़हन ते ख़्याल ते मतिलबु त सॼो असरु थींदो जो तव्हांजे हिकिड़े अहिड़े नमूने जा डेवलपमेंट पई थिए जो जिस्म जेको आहे सो नथो वठे आराम नथो करे ॻाल्हि चङी तरह सां भयो में युन फ़ख़ु सूर हाणे अचे थी ॻाल्हि सूर ते टे सूर मतिलबु त इहे थियनि था मुफ़सरनि इहे ॻाल्हियूं कयो आहे हिकिड़ो फलाणो हिकिड़ो फलाणो हिकिड़ो फलाणो पोइ ईअं थींदो योम युन फ़ख़ु सूर सूर में जॾहिं फूकियो वेंदो पोइ फज़ थींदी हिकिड़ी घबराहट थींदी हिकिड़ी अहिड़ी वश एसी दहशत अहिड़ी होलनाक ॻाल्हि ज़हन मतिलबु त अहिड़ो थी वेंदो माण्हू जो हिनखे चइबो फज़ल अकबर पाण पढ़ियोसीं अॻु में कंहिं हंधि हा फज़ल जी हिन ई सूरत में आयत आहे पंहिंजो हिकिड़ो इहा सतासी आयत आहे ऐं ॿियो वरी उणानवे आयत थी अचे ऐं फज़ल अकबर जी ॻाल्हि पाण कईसूं पंहिंजे सूरत अंबिया में अलाए मुस् टेवीह नंबर आया थी या कहिड़ी त उहो फज़ल फज़ आहे वॾी घुराट वॾी ॻाल्हि जेका फज़ल अकबर पर चए थो जेके बि आसमाननि में आहिनि यानी फरिश्ता या ॿियूं जेके बि जेके बि ख़ला ख़ुदा रखी आहे उते न कहिड़ियूं आहिनि आसमाननि में ऐं पंहिंजो वमन फिल आर्ती जेके धरती ते आहिनि उन्हनि सभिनी ते घबराहट जेका आहे छांइजी वेंदी हुननि ते मन सो अलाह सवाइ उन्हनि जे उन्हनि खे असरु कोन थींदो उन घबराहट जो सुभाणे अलाह जिन खे अलाह ताला चाहे पाण कहिड़ा हूंदा उहे नबीअ हूंदा अंबिया मल इस्लाम सिद्दी क़ीर हूंदा शौदा हूंदा सालहीन हूंदा अलाह ताला जा प्यारा बांधा बाना हूंदा ख़बर न आहे कहिड़ा हूंदा पाक असांखे उन मा कंहिं कंहिं ग्रुप में रखे जो इहा फज़ल अकबर असांजे दिलनि ते हॉल नाकी या न छांइजे उन वक़्तु जंहिं वक़्तु इहा सूर पूकी वेंदी पूकजी वेंदी लोसल सही राम चवंदुसि सभिनी ते छांइजी वेंदी जेकी बि आहिनि आसमाननि में ज़मीनुनि में सभिनी शयुनि ते सवाइ अलाह ताला जंहिंखे चाहे उन मज़ा कढणु त उन ते घबराहट उहा कान थींदी छो जो उनखे ख़बर हुई अॻु में त इहा मतिलबु आहे ऐं हुन सां उहो हसीस जीअं हंधि पढ़ियोसीं त उहो आवाज़ु पुछंदो ई कोन को जेको जहनम जो हसीस जेको आवाज़ु जेको आहे सो उहो पुछंदो ई कोन को चवंदा ठीकु आहे भई हुन ई साॻे हंधि माण्हू वेठो आहे हुनखे ख़बर ई कोन्हे त को मूंखे ॾाठ में सूरु आहे मूंखे तकलीफ़ आहे मूंखे मथे में सूरु आहे या मूंखे पेट में सूरु आहे या छा मुंहिंजो भाउ मुंहिंजे भरिसां वेठो आहे मुंहिंजी भेण या मुंहिंजी माउ या मुंहिंजो पीउ या मुंहिंजी ज़ाल मुंहिंजी धीउ या मुंहिंजो पुटु त पर कंहिंखे ख़बर कोन्हे को त पंहिंजो हिन माण्हू ॿियो जेको भरिसां वेठो आहे हिनखे मथे में सूरु आहे पेट में सूरु आहे तकलीफ़ आहे छा कहिड़ी तकलीफ़ आहे हिन पेट में बुखार आहे <laughs> छा आहे कहिड़ी ख़बर आहे त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां फज़ अकबर जेको आहे सो उते ई साॻे हंधि बीठा हूंदा माण्हू कंहिं <laughs> शर्म जे लाइ कहिड़े कहिड़े हंधि बीठा हूंदा पर मतिलबु हुनखे ॿिए खे ख़बर जेको अलाह ताला जंहिंखे चाहींदो त हुनखे न थिए हुनजो असरु त हुन ते न थींदो बसि इहो हाणे इन ॻाल्हि मां सम्झी सघो था मतिलबु त वेठा आहियूं हिकिड़े ई हंधि असांजे ऑकलैंड जे शहर में वेठा आहियूं वॾा हिकिड़ा माण्हू हीटर ॿारे वेठा आहिनि हिकिड़ा माण्हू जेके आहिनि बिना हुनजे सीअ में वेठा सड़गन जे ॿाहिरि सड़क में वञिबो त सीउ पियो थींदो मतिलबु साॻे अंति अलाह ताला जेको बंदोबस्तु करे उन वक़्तु उहो ई थींदो सभु को ईंदो पंहिंजो हीणो थी झीणो थी पंहिंजो छा चइबो आहे त आजजी कंदड़ थी दाख़रीन आजज़ी कंदड़ यानी उते निमाणो मजबूरनि हिकिड़ो निमाणो माण्हू आहे अखलाकनि जो निठाई रखे थो निवड़त रखे थो भले हुन में ताक़त हुजे इस्तात हुजे हिमत हुजे दलेरी हुजे हू सघो हुजे सगड़ो हुजे पर उहो थियो हिकिड़ो ताक़त रखे थो पंहिंजी पर हीणो जीणो पाण खे करे थो निवत नेठाई हुनजे अख़लाक में आहे हिकिड़ो मूं जहिड़ो वीचारो हीण आहे अॻु में ई हीणो आहे छा कंदो कंदो आकड़ त पोइ हुनखे पादर लॻंदा त पोइ छा कंदो भला भुटे साहबु वीचारे जेको पंहिंजो रखियो त उहे जेके पंजाबी जेके आहिनि हुननि खे जेके हिन में मिलठी वारा उहे भाई त हिन जी असां जेका इहा हथ आहे या जेका वॾाई आहे या तकब्बु आहे या हुनजी जेका जेको सेल्फ प्राइड आहे जेका उहा <clears throat> असीं हुनजी टोड़ियूं हुनखे ज़लील कयूं हुनखे ख़राबु करियूं लिखियो आहे की हुन रफ़ी उद्दीन मतिलबु त अहिड़ी ॻाल्हि ॿिया ॿिया बि जेके हाणे आलम इहे चवनि पिया त भई हुननि चाहियो थिए त हिनखे बेज़त कनि हिनखे ज़लील कनि हिनखे ख़राबु भई तव्हांजे हथ सां माण्हू को ज़लील त कोन्ह थींदो अलाह ताला जंहिंखे हिमत ऐं ज़रूरत ॾिए हिमत ॾिए पंहिंजो उहो उहो माण्हू जे ज़लील करण सां ज़लील नथो थिए उहो हुनखे जवाबु ॾींदो मतिलबु के झुकियो कोन मतिलबु असांजो साईं पीउ साईं पघारो रहमतुल्ला रहमतुल् झुको कोन हिन जे ॻाल्हियुनि ते ठीकु आहे तव्हांखे फांसी ॾियणी आहे मां पंहिंजे जमात खे ॿुधाए छॾियो ऐं चवंदो मूंखे छॾींदा कोन मूंखे फांसी ॾींदा ठीकु आहे मोहं ॾिनाई जहिड़े बि नमूने सां हुन सां बि वॾी तकलीफ़ थी पर हिन सां बि वॾी तकलीफ़ थी बुटे साहिब सां कुल्लुनि आता दाख़िलनि उते जेके ईंदासीं हीणा थी जीणा थी झुकी निवरत निवड़तई निठाई निवाज़ सां पोइ जेके हूअं ई हुअंई अखलाकनी हुआ निवरत निवड़तई निठाई वारा उहे त हूअं ई निवरत निवड़त निठाई अख़्तियार कंदा पर जेके धरती ते फिराउन हुआ जेके धरती ते सीसी जहिड़ा जेके धरती ते बदमाशी कंद कंदा ते घुमिया जॾहिं उन्हनि खे हेठि थींदो ज़ली थी अचिणो पवंदो तंहिं त हुनखे ख़बर पवंदी त भई हीअ त वॾी ॻाल्हि थी वई हली हीअ त असांजो ख़्यालु सोच वीचार में कोन हो त को ईअं असां सां थींदो अहिड़े नमूने सां वुलनि अताह दाख़रिन सभई जेके आहिनि से आज़जी कंदड़ थींदा तहसबु हा जाम तम मुर मर्र सहाब ऐं ॾिसंदो त जेके पंहिंजो उहा त जबल जेके आहिनि जबल पणी थी वेंदा हुआ मतिलबु कप वांगुरु ईअं पिया उॾामंदा जीअं कप उॾामंदी आहे हेॾा पथर आहिनि हेॾी जबल आहिनि पर जबल पणी थी